اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru, koji jedini smije i mora da bude obožavan. Ne ga hvalimo zbog toga što je u svemu posavršen i potpun, pa na svemu hvala i zaslužuje. Njemu zahvalijemo zato što nam i svoje savršenosti i potpunosti nepogrešivo i šarijat i odredu propisuje od njeg pomoć, oprost, i uputu tražimo, jer bez njega ne možemo ništa. Ako nam ne oprosti, ima pravo pravedno da nas kazni u džehennemu, na sudnjem danu ili kaboru, ili pak iskušenjima na dunjaluku. A ako nas on ne uputi, niko nam napravi put neće ukazati. Zato svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu anehi ve sallam Allahom rob najbolji, njegov poslanik i posljednji, a zatim nastavljamo sa komentarom ajeta koji govore o Allahovim subhanahu wa ta'ala raznovrsnim osobinama. Večeras su na temu došli na red ajeti koji govore o jednom zanimljivom obliku Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina, jednom zanimljivom vidu kojeg posebno se trudi oni koji nisu na putu Hrvatsunita val džemata da negiraju i čak ovim dokazuju ona svoja pravila koja Kur'an, sunnet, iđma, selefa i zdrav razum pobijaju. A prije toga moram naglasiti, ponoviti da smo mi počešćeni i iskušani time da smo Allahovi robovi. Da robujemo savršenom, svemilosnom gospodaru koji nas voli, ako radimo ono što od nas traži, koji nas poziva njemu i njegovoj milosti, koji nam prašta sve ako se istinski pokajemo jednom, bez obzira koliko smo prije toga griješili. I također smo iskušani time da robujemo moćnom, sveznajućem, strogom, gordom, veličanstvenom, koji nije tu samo da bi ispunjavao želje robovima, nego nas je stvorio da bi nas iskušao pa nagradio ili kaznio. I kroz svoj život možemo dobiti nagradu ili kaznu. I to na onom stvarnom vječnom svijetu. Stoga sa Allahom subhanahu wa ta'ala nije se šalit ni igrati. Čovjek mora da zna kako da se obhodi sa svojim gospodarom. Kako da traži milost od sveminosnog i da je dobije a da izbjegne kaznu od onoga koji žestoko kažnjava i koji se zbog greha srdi i koji će sigurno dio svojih vjernih robova od džahennemu kasnije, a sve nevjernike u njemu vječno ostaviti. Da znamo koga obožavamo, zbog koga živimo, ko će nam dušu uzeti, ko će nas pred sebe postaviti, pred kim ćemo račun polagati. Kakve osobine taj gospodar ima? To je čast s jedne strane, jer Allah kad je s tobom, ne krati niko više. I njegova milost je pretekla njegovu srđbu. I on je u stanju sve i da zaštiti i da pomogne i da spriječi i da liječi. A sve ostalo su sebe. Ali ako izgubiš Allaha, izgubio si sve ako isprovociraš, rasrdiš, uvrijediš, nepokoran budeš, Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovu kaznu zaslužiš. I htjedne te kazniti. Niko ti pomoć ne može. Niko te neće zaštititi. Nećeš mu moć. Allah subhanahu wa ta'ala ima raznovrsne osobine. Mi u sve njih vjerujemo i moramo uspravom životu da se ponašamo i djelujemo sprem našeg vjerovanja u Allahu subhanahu wa ta'ala. Da tražimo ono što je dobro od onoga što se nama daje. Da izbjegavamo ono što čime nam se prijeti. Da nastojimo za, za dobit Allahu subhanahu wa ta'ala milost i zadovoljstvo. Da pazimo kako da se ophodimo prema onome koji ako se jednom rasadi ili koji se zna zbog nekih dijela jednom umar srdi da ti nikad više ne oprosti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala osebno rještava mnoge osobine o kojima smo govorili. Imali smo cijeli jedan ders o Allahovoj milosti. Imaćemo ako Bog da sljedeći put ders o Allahovom oprostu, ako Allah da. Sad imamo ders o osobini Allaha subhanahu wa ta'ala koja kad se njemu pripiše savršena i potpuna kao što ćemo pojasniti a kod ljudi je ista ta osobina u istom značenju a ne u će prisutna i može biti potpuna a na prvi pogled kad se čuje u glavnom dijelu je kao nepotpuna u nekim situacijama je pohvalna a u većini situacija pokuđena i to ne jedna nego niz osobina Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala, pored fino onih osobina kojima smo slušali i koje znamo, obavještava između ostalog o sebi da on pravi klopke, zamke, spletke. Da on se ismijava. Da on se izruguje. Da on vara, ali ne u onom smislu kao koji što sam sad na odbara. Čak ovako kao što sam rekao, namjerno sam rekao ovu rečenicu, bez obzira što postoji mogućnost da je neko zlopotrebi kasnije sjecanje, i ovako nije lijepo reći. Zašto? Zato što je došlo u Koranu uvijek nasuprot nečega drugoga. Allah subhanahu wa ta'ala su u obještava o sebi da ima tu osobinu. Da onima koji spletkare njegovoj vjeri i vjernicima, on njima spletke pravi. Da onima koji zamke postavljaju islamu i muslimanima, on napravi zamke u koji sami upadaju. Da onima koji se smijavaju i zrugaju s njegovom vjerom, on se smijava s njima na način kako njemu dolikuje, kako je to savršeno. Da on kažem vara, ali ne ono u smislu varalica, nego u smislu da te, da se tako izrazi narodno, navuče na nešto što on hoće, što je na kraju ispravno, a ti misliš da ga uspiješ prevariti njega ili vjernice, vjernike. Pa oni koji pokušavaju prevariti Allaha, krijući kufr, ispoljavajući ima poput monatika i drugih njemlja slični, koji pokušavaju zaobići Allahove granice da sam sebi opere savjest da nije pogriješio, znam da jeste, i tako dalje i tako dalje od vjernika slabog imana. Allah subhanahu wa ta'ala da određene stvari i kazni ih onda kada se ne nadaju, čak im nekad da neke blagodati kojima se zabave pa misle da su u redu, da su ispravni i na taj način čin ih postepeno približi njegovoj bolnoj kazni bilo na dunjalku ili na ahiretu pa kaže za sebe indan munafiqina yukhadi'un Allaha wa huwa khadi'uhum zaista munafici pokušavaju prevariti Allaha ili varaju Allaha, a on njih na kraju prevari. Pa je najveća ta hid'a ili zamka ili klopka, može se reći i prevara, i bliže je, ali ne u onom negativnom smislu, to što ih pusti da cijeli život glumi vjernika. Pa kad mu dođe melek smrti, onda ga obavijesti da je bio nevjernik. Zatim ga u kaburu muči ko nevjernika. I na sudjem danu ga proživi s vjernicima pa se opet jednik ponavlja. Pa kad svi nevjernici budu poslani u džahennem, on ostane s vjernicima. Pa Allah naredi vjernicima da učine seždu, a ne mu koči kirčmu, on ne može. I posle toga opet kaže, idite u džahennem. Ali preko džahennema. I opet krene s njima. I opet se nada. Čim nije poslao sa ostalim, džaba što je sve proživio i doživio. Pa kad dođu na sirat, vjernicima se upale svjetlo, oni ih nemaju. Ili im se pale i gasi svjetla imana, oni imana nemaju, nego su lažno se predstavili, pa će im dati se dio tog, onako kako su se ponašali. Pa kad vjernici pređu u sirat, oni će propast u džahennem i ostati njemu vječno. I na kraju će iskontati da su oni bili ti koji su prevarili sebe i dobili su kaznu. Tako Allah kaže da ih je prevario, a ne u ovom smislu iznevjerio, nego im sklopku napravio i zamku kako zaslužuju. Ali ovi termini u arapskom jeziku poput mekr, kejd, hile, hida, o kojima se spominje u ajetima, znače u terminološkom smislu da dostaviš nešto na nepoznat način onome kome dostavljaš. To je slopka, e, klopka, pardon, zamka, spletka i tako dalje. Da on misli da je u redu, da je uspio, a ti si njemu tamo nešto pripremio, Isto se definiše iznenađenje. Dakle, ne mora biti negativno uvijek. Pa se on kasnije iznenadi. Kod ljudi to može biti pozitivno i negativno iz dva razloga. Prvo, možeš nedužnom čovjeku praviti spletku, a to što ti pokvari. Drugo, možeš napraviti spletku koja je pravidna, koju znaju svi, koji vidi. Može biti ta spletka ili to što su mu pripremio nedovoljno kao kazna ili osveta, u odnosu na ono što je on uradio i zaslužio. Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje da on pravi spletke onima koji spletkaju. I da vara i upklopke i uzamke ubacuje, dočekuje one koji njega pokušavaju prevariti. I da se ismijava sa onima koji pokušavaju njega i njegovu vjeru ismijavati i vjernike. Jer onda kad, za, kad dođe tam za kojeg Allah kaže فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Toga dana će se vjernici nevjernicima smijati. Tad će oni koji zaslužuju ismijavani i smijani biti. A doktor mogu raditi što misle da valja. Da će svako dobiti što je, kako je radio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za sebe u suri Ra'd وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ on je onaj koji je koji žestoko spletkari u jednom tumačenju ili koji žestoko uzvraća onima koji ga provociraju u drugom tumačenju. Dakle, u Feseru se razišli po pitanju ove riječi Mihal, da li je to žestoka kazna onom ako kaznu zaslužuje ili je to spletka. Šejh Islam ibn Taymi je smatrao ovo drugo mišljenje pa je stavio ajtu Ovo nije jedini ajet koji mi dokazujemo, nego niz drugih ajeta će biti da dokaže ove osobine. Ali šeh spomenu ovu stvar jer se smatra po jednom mišljenju da je to hele, što znači neka caka koja se postavi nekome, a on to zaslužuje, pa kasnije se iznenadi i nađe ono što, što je tražio, ali nekad on očekuje, ne kad treba. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovom ajetu sebe ospisuje da žestoko kažnjava, da šesto ko uzvraća i da to radi na taj tajanstven način da ne primijeti onaj kome se to radi. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Araf, prije nego nastavimo tumačiti to ajete, govori o nizu poslanika i njihovih naroda i kako su završeni. Govori da je poslao Nuha i Huda, i Saniha i Luta i Šuajba narodima, da su ih svi pozvali da Allaha obožavaju, da se širka grijeha klone, prvo širka, a zatim je spomenut grijeh po kojim su bili poznati. I zatim spomenje kako su prošli. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon ovih priča da su vjerovali i bogobojazni bili, mi bi im bereketi odozgo i odozgo otvorili. Oni nisu pa su dobili što su zaslužili. Pa kaže za stanovnici ostalih naselja, oni koji čitaju, koji čuju, koji znaju da su ima, u komšiluku kaženi ni, ljudi prije njih. Zar su sigurni oni da im neće doći kazna noću kad spavaju ili danju? Pa kaže posle toga, efe eminu mekra Allah. Zar su oni sigurni od Allahove spletke? Fe la Fe la je'menu mekra Allahi illa l'qavmu l'hasirun nije siguran od Allahove spletke osim narodu propašteni, koji već propao. Imali smo čitavo predavanje kroz komentar knjige Tevhida, naslov je bio ovaj ajet, tamo u pogledu. Gdje smo naučili da vjernik ne smije biti siguran od toga da će ga Allah kazni dok je živ. Nego uvijek mora da strahuje. Jer mi smo već zaradili ne znamo je nam šta oprošteno, ili nas Allah negdje čeka da nas kazni na dunjalku ili na ahiretu. Ne znamo je to što nam Allah daje od blagodati, a znamo za svoje grehe, to jest uz ili pored naše grešenja, je li to Allahova milost ili je isti draž, kao što je došlo u pojašnjenju i u hadisu. Postepeno približavanje Allahovoj kazni, nenadano, a žestoko. Kao što je došlo u hadisku u bližima Mahmedu, kad vidiš roba, kad vidiš da Allah daje robu, a on ustrajeno, ustraje na griješima, na griješima, na griješenju, zna i kaže da je to isti drač. to je znaje da ga postepeno Allah nenadano približava kaznu. Griješio je, griješio je, griješio je. Čuo je opomenu, nije se opomenuo. Dobivao je iskušenja, nije se opomenuo, nije se vratio nekoga je pozivao, lično, savjetovao, nije se pokajao, nije se vratio, onda ga Allah počne u pod blagodatima, da se zabavi time uživanjima. Pa ga onda kasni kad hoće. I to žestoko. Da mu sve ono što je zaslužio za svo to vrijeme. Može biti na ovom svijetu ili na ahiretu. Prije ili posle smrti. Pa je pojenta da vjernik ne smije biti siguran od, tome, od toga i da, su, da je osobina nevjernika da su sigurni od Allahove kazne. I svi ovi koji su odbili poslanike, vidi su sigurno da neće. I zato su rekli što su rekli, pa su prošli kako su prošli. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o ljudima koji su spretkarili protiv Isa alaihi salam. Kaže, va mekeru, wa mekeru Allahu, wa Allahu, khairu makiri. Oni, čine, oni su činili spletke. Allah je pre njima pravio spletke. Allah najbolje spletke pravi. Spletka u ljudskom domenu može biti pozitivna i negativna, rekao sam. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nije rekao da on najveće spletke pravi. Ne ukaže da najbolje spletke pravi automatski sebi potvrđujući samo one pozitivne i to ne onako kako ljudi nesposobni u svom domenu naprave, nego da on kad to radi, radi je potpuno. A o čemu govori? Govori o čovjeku koji je izdao Isa i sallam i dao da oni koji su ga htjeli ubiti da ga nađu. I otišao i prijavio ga. Špionirao ga, da pa ga prijavio s namjerom da ga nađe i ubiju. U jednom od tih rivajeta verzija, kao što spominje se, da je došao do Isaove kuće i vidio je, gledao kad je on ušao u kuću, a ne Isena. Zatim je ušao za njim da provjere je li tu, a već je doveo ove koji su htjeli da ga ubiju. Pa je, kad je ušao, Melek Džibril Veći i sale se nam uzdigao na nebo a na njega bacio ili pretvorio ga u lik Isana i Sena. Pa kada je izašao da kaže da ga nema u kući, ili su ovi za njim ušli, kao što je u drugoj verziji, uhvatili su ga i razapijeli su ga i ubili su ga koga? Jehudu izdajnika koje je sletke pravo je Allahovom poslaniku, pa je Allah dao se njemu, to njemu vrati. Ono što je pripremao i sa, i sa nam, njemu se desilo potpunosti. Onako kako je ti. Pravo dao se, nisam, jesam, hajte ubijedi ljude kad ljudi vidi da jesi. I to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, nisu ga ubili, nisu ga razapeli, nego im se učinilo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za tu priču, kare, omekeru, omekeru Allah, oni su pravili spletke, Allah je spletke pravi. Allah najbolje spletke pravi. Niko ne bi mogao ovako mu se osvetiti, uzvratiti, da u potpunosti dobije ono što je drugom pripremio, zato što je u njegov lik pretvara. Da baš ljudi urade što su naumili, misle da su stvarili, a ti koji si to uzrokovao, dobiješ upravo ono što si drugom pripremio. To je jedan primjer kako Allah subhanahu wa ta'ala je o kojima se spletkama govori, radi Kaže u drugom ajetu وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم قومهم أجمعين Oni su pravili spletke, a mi smo pravili spletke, kaže Allah subhanahu za sebe. Bez da oni to osjeti. Pogledaj kako je, šta je posljedica njihovih spletki. to da smo njih i njihov narod u potpunosti kaznili. Kome govori? O devet kriminalaca u doba Saliha Nihisana. Koji su se složili na tome da trebaju zaklati ili ubiti devu. Dvojica su pokrenuli. Najgori u tom mjestu. Najveći pokvarenjaci. Pa su našli sebi sedam sličnih ješa ukupno ih je bilo devet. Kaže Allah uzvišeno, kane fil medine ti tis'atu rehtin yufsidune fil ardi vana yusnihon. Bilo je u tom gradu devet osoba činili su, kaže, nered, a nikad dobro nisu radili. Samo su nered činili. Poznani Bogom. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanakulanna li ushbalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Rekli su i zakleli se, ili zaklećemo se. Allahom, zaklijemo se Allahom, ubit njega i njegovu porodicu po noći. A zatim ćemo reći onima koji su odgovorni, koji će tražiti njihov krv, osvet i tako dalje, nismo mi ništa vidjeli. Mi istinu govorimo. Ne ja pred široka, nismo mi to bili, mi nemamo pojma. Pa Allah kaže, pravili su spletke, a mi nima pravili spletke. Bez da oni to osjeti. Pa su nakon što su ubili devu, <clears throat> ubili pa zaklali, odnosno ranili pa zaklali. Popeli se na jedno brdo da prate kretanje tog Allahovog vjerovjesnika, da vide gdje će, šta će, kad će, kad će ući kući, kad doći, tako dalje. Pa su u jednoj verziji spojene da su se sakrili u pećine, iz pećine izvirivali, a u drugoj da su bili na brdu negdje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se odvali kamen i da ih pokloni i s njima završi. Kaže, pogledaj kako, su, kako je prošlo, kakav je rezultat, Allah kaže, pogledaj kakav je rezultat njihovi ispletki, to da smo ih uništili. Va kaome hume džma'in i cijeli njihov narod. Nakon toga je došlo ono što je došlo, što je zaprijetio Allahov vjerovjesnik Saliha i Sena, rekavši, ostanite tri dana, za tri dana će vam doći kazna i došla im kazna na kako je propisano, kako je propisano i kako je spomenuto. Pa Allah subhanahu wa ta'ala obještava kako <clears throat> oni koji spletkare protiv njegove vjere, vjernika, vjerovjesnika i tako dalje, kako prolaze na ovom svijetu. Kad kod sebe Allah subhanahu wa ta'ala opisuje dijelima koji kod ljudi mogu biti dvosmisleni, tako izrazi, nekad pozitivni, nekad negativni, to spominje nasuprot onih koji to radi. Nije negdje došlo onako opis, niti ime, da je Allah spletka roš. Ili nešto drugo. I zato ehli sunnet val džamaat ne potvrđuje Allahu to kao osobinu općenitu. Nego onako kako je došlo u Koranu. Allah spletkar je onima koji spletke prave i zaslužuju. I ostale sve osobine koje sam spomenuo na istiku. <clears throat> I niko nije od ispravnih islamskih učenjaka dozvolio da se iz ovih dijela izvode Allahova subhanahu wa ta'ala imena i da se Allah naziva po tim osobinama. Ja smo već mi prije naučili da su Allahova imena i njegove osobine ono kako, onako kako su u Kur'anu i Sunnetu prenesene da nema prava insan da od sebe daje. Nego koji je došlo u Kur'anu ime, mi ga u njemu vjerujemo. Ako je došla osobina, nije ime, mi vjerujemo osobina, vjerujemo ime. Ako je došla osobina u određenim situacijama poput ove, mi vjerujemo u tu osobinu onako kako je došla. I šta i drugo vjerujemo, što je bitno uvijek, da je ona potpuna, najbolja. Da tako treba. E, to nije negativnost. Ja kad, bi, ja kad bih pravio nekome spletku, to je možda produkt moje pokvarenosti, ili moje mržnje prema njemu, ili jednostavno moje želje za osvetom koja može biti ispravna ili neispravna. I ako je on zaslužio to, možda napravim dobru spletku, možda ne. Možda ga kazni manje ili više nego što je zaslužio. Možda ne uspije nikako. Pa to može biti mješavina svega i svačega. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ovdje o sebi govori. I to mora biti potpuno. I tu nema potrebe da negiram kao što su neki negirali, da bježimo i kažemo nije to tako, gdje ćeš to potvrditi, to se mora negirati, to je dvospristano, to je ovako ili onako. Jer Allah subhanahu wa ta'ala o sebi govori i spominje situacije gdje svi vjernici mogu samo da Allahu zahvali da ga veličaju kad čuju šta se desilo i kako se desilo. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala za, za kafire Kureša kaže innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Oni prave spletke ili klopke, zamke, a i ja pravim zamke. Na što se ovdje odnosi? Na one koji su vječali šta da rade sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. I Allah o njima govori u suri Anfal, čini mi se, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ Kad su oni koji ne vjeruju spletke protiv tebe pravili, da li da te zatvore, uhapse, ili da te ubiju, ili da te protjeraju. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Oni pravi spletke, Allah pravi spletke, Allah je najbolji, najbolje spletke pravi. Pravili su spletke i nisu znali šta je najbolje. Da ga uhapse ima jako pleme iza sebe, ne ide. pokušali smo ga izolovati, pa su svi, i vjernici i nevjernici iz njegove porodice s njim gledovali. Da ga ubiju, valja neko fasova zbog toga jer kod njih bio običaj da se ubica ubije. I valja ratova s tim plemenom kasnije. Zabra što nisu vjernici. Da ga protjeraju, kakva će biti reakcija, može ili ne može, i tako dalje. Pa je šetan došao u liku starca iz Nežda i dao im pravu ideju. Ubijte ga, onom način da isvako plemena bude po jedan deset mladića i deset jakih plemena i ne ga udare jednim udarcem istovremeno, tako će se kada je krv, to je skrvarina razlita plemena, i neće ovi moći nije otkud da traže pojedinačno, niti kome posjeti pojedinačno e, zamjere, neće ti platiti krvarno, kamo ne nešto više. I rekli su, to je prava ideja. I dogovorili su. I čekali su kod kuće Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Prežali su ga nakon što je ušao u kuću pa je Allahom volom izašao, a da ne primijeti, jer ga je Allah zaštitio. Bez obzira na rivajete, da li je učio ili ne učio, da li je pospao prašno ili ne, pošto ima, ima slabosti, pojenta je da je izašao, nisu ga vidjeli. I otišao je Hidžar učinio. A šta se s njima desilo? Nakon deseta godina se vratio i sve ih pokorio. Oni su pravili spletke, Allah je njima spletke pravio. Pa nisu ništa postigli ispredno sam im prošao i otišao. I što kasnije pogađam na kraju. Poenta je iz ovih ajeta da Allah subhanahu wa ta'ala se i ovim osobinama opisuje. I nije ih džaba slučajno Allah spomenuo. Pa da ponovimo i razimiramo, zaključimo da mi vjerujemo ono što je Allah o sebi obavijestio. Ali onako kako je obavijestio. I da Allah ove osobine koje kad su ljudi u pitanju mogu biti pozitivne ili negativne, uvijek spominje nasuprot onih koji to čine i koji su to zaslužili. I u tom slučaju su one pozitivne, apsolutno. Pa mi iz ovih osobina <coughs> ne vadimo Allahu subhanahu wa ta'ala, ne izlačimo imena, ne nazivamo Allaha po tim osobinama, nego i s druge strane ih ne negiramo, ne bježimo od njih, jer je Allah u Kur'anu spomenuo i poslanih sallallahu alaihi sallam u hadisima. I složila su ulema prvi generacija na tome, I ako ti neko kaže daj mi rječenicu makar jednog ashaba da su oni potvrdili ove osobine, sve o kojima govorimo, jer mi stalno kažemo složila se ulema na ovim osobinama. Pa dođe neko i kaže nigdje nema ni od Ebu Bekra, ni od Omera, ni od Osmana, od nekog ashaba. Mi njima kažemo, muslimani su do pojave vaših ideja tamo u drugom, tre, krajem drugog ili trećem ili četvrtom sljedeću koji se raširile, muslimani su čitali Kur'an, pamtili Kur'an, slušali tomačenje Kur'ana tumačili Kur'an. I nikome od njih nije na naumpalo da kaže, stani, ako ovo sad su sam ti ja citirao iz Kur'ana, povjeruješ, bukvalno shvatiš ti si za što izvjeri. Nego su to vjerovali. Dok se nije pojavio neko kasnije tamo nakratno, ne kaže, ne smijem ovo prihvatiti, nego to moramo negirati, tumačiti, ili ovo ili ono raditi. Pa je ono na čemu su oni bili, što nisu negirali, nego su prihvatali, i nisu popravljali dokaz da su na tome složni bili. Od Allaha Kur'an slušali, od poslanika sallallahu sallam hadis uzimali, niti ih je poslanik napomenuo, nemoj to ovo bukvalno shvatiti, nego ovo se misli tamo amo, niti ih su oni poslije učili druge generacije da Kur'an upućuje na kufr, kao što to misle ovi indirektno, neće priznati, tako kažu, ovi koji Allaho negiraju sredine ili prepravljaju tumače pogrešno, jer kažu ako tako povjeruješ ti poredi Allaha stvorenima, to je kufr. Što znači da insan nepismen ako uzme, ne nepismen, bukvalno, nego neuk ako uzme da čita Kur'an ili čuje Kur'an i povjeri ono što mu se citira i što Allah kaže u Kur'anu, izađe izvjeri na ovom. To je rezultat njihove, njihove akide i njihovog vjerovanja. Pa vjerujemo i ove osobine, bez obzira koliko nama bile čudne, neobične, a onima ima velika korist za onoga ko razumije vjeru i hoće da razumije i sluša kad mu se pojasni, na kraju ćemo to ostaviti za kraj ako Bog da. I vjerujemo da Allah se naziva tim imenima, jer Allahove imena su al-husna, upućuju u potpunosti na najlepša značenja, a ovdje imamo dvosmisleno značenje. I vjerujemo da su ove osobine došle, kao što je stav većine islamskih učenjaka, nasuprot, znači uvijek ograničene, i takve ih prihvatamo, i od njih ne bježimo, ne negiramo ih, I ono što je najbitnije, nije džaba Allah spomenuo. Nego zbog onog razloga kojeg sam ja naglasio na početku predavanja. Da se pripaziš. Da znaš s kim imaš posla, koga obožavaš, kome robuješ. S kim se obhodiš svojom vjerom. Možda ti napravi el istidrač, Možda te postepeno približava Allahova kazni. Možda te opominjao, nisi, a ti se oglušio konstantno. Nisi ni te obu činio, ni stifara traži. Nelikao si se nagrije. Odlučio se da se od tog greha nećeš nikad pokajati. Prepustio si se. Možda te čeka tamo gdje se nikako ne nadaš. Pa da sve odjednom naplatiš. Ne srdi svemoćnog. Mi to znamo iz našeg života. Da ja čeg ne provociraš. A kako je tek sa svemogućim gospodarom? Koji ti može zabraniti ulazak u džennet? I vječno te ostaviti u džehennemu? Ili te može privremeno uvesti u džehennema grozno i on boravište? Koji ti može ostaviti blagodat samo zato što nisi zahvalan na njima? A kako je tek kad mi Allahove blagodat u grijehu koristimo? Provociramo ga ono, onim što nam je dao. da se ne prepuštamo slučaju i ne opuštamo kada je pitanju gospodar svjetova odnos prema njemu. Nego da stalno u strahu od Allaha subhanda njegove sržbe budemo i njegove kazne i pazimo se da ga ne isprovociramo, a da s druge strane znamo da je njegova milost pretekla njegovu sržbu i da se neprestano nadamo. I zato je došlo u hadisima kod Ahmeda, Bezara i drugih. Govorili smo o tome u onom pogledu nekad davno, da je od velikih grijeha ili od najvećih velikih grijeha gubljenje nade u Allahove milost i sigurnost da Allahove kazne. Niko od nas, sve dok ne gospodara svjetova, nema dokaz, ni napismeno, ni usmeno, da neće biti kažen. Pa niko od nas nema pravo da bude siguran. Bez obzira kako djela ima. Ne znam što ti jedno djelo dobro primljava, kamo jeste? A za grehe svakako ne treba da ih primati. Može samo da je oprosti ili da, ili da nas pravedno za njih kazni. Sigurno smo kaznu zaslužili. A ne znamo jesmo išta od Allahove milosti i nagrade dobili. I zato sigurno imamo pravo da se strahujemo, ali moramo jer nas vjera to obavezuje i ono dobrih djela što nas je Allah nadahnuo, nadamo se da nas nije nadahnuo osim da nas nagradi, pa moramo istovremeno da mu se, da se nadamo i da nikad ma šta od greha učinili, u Allahu milost nadu ne izgubimo, pa ćemo ako Bog da, da se pozitivno na onom svijetu kad najbitnije bude iznenadimo. Molim Allah da dok živimo dobro sebi i drugima činimo, kad presenimo smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى